sommes euh, cinq structures là Bost egitura gira gaiaz zarduratzen girenok eta lehen etxialdian eunta behatzi euh, emaztea kompainatu ginituen, geroztik uda, sartzea eta orain bigarren etxialdiarekin eskaerek gora egin dute. Euh, Adibidez, ACJPB biktimen aldeko elkartak erran didanez, bortezkeria adiasaiten duten, ogoita bost emazte egzibitzen zituen hilabetero, gaur egun ogoita ama bost eldu dira hilabete guziz. l'IJPB. Au niveau des demandes de mise en sécurité, effectivement, les hébergements, euh, c'est aussi en, en augmentation. Babes edo euh, aterpetze eskaerek euh, ere gora egin dute, jakinez aterbeak kudeatzen duela hori, euh, minatokiak ez dira aski eta emazteak itxoin behar dute gaur egun, zazpi emazte dira igurikatze zerrendan apartamendu bat lortzeko. Ya y a euh, actuellement euh, cette, cette Gertatzen da, beren kabuz atzeman behar dituztela tokiak eskaz baitira gure lujaldean.